الراحمين يقول الله تعالى في القرآن الكريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا في اندليا نتفسيري ya surati Maryam na kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo tuko aya ya 41 aya hii yaanza kutufungulia mlango katika kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam kilichotanguliwa kabla yake na mazazi ya nabii Yahya aliyetunukiwa nabii Zakaria alayhi masalam kisha tukaingia kwenye mazazi ya nabii Isa alayhi salam kana kwamba katika sura hii tumefululiziwa au kuzungumziwa mtume baada mtume baada mtume wote walibeba ujumbe wa nuru utokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wanadamu hapa duniani wadhkur fil kitab Ibrahim aya hii ya 41 yashabihiana na ufunguzi wa kisa cha bi Maryam na mwanawe Isa nayo ni aya 16 wadhkur fil kitabi Maryama maana wadhkur ay watlu alaihim nabaa Ibrahim wasomee ewe mtukufu wa viumbe bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam watajie watu wako fil kitabi alkitab inaanza na alif na lam hii ni lilistighraqi والمعنى أنه هو الكتاب الجدير بأن يسمى كتابا وهي قرآن ni kitabu cha maana cha cheo kinachostahili kuitwa kitabu kwa ukamilifu wake kwa kukosa kwake dosari kwa sisi ummati Muhammad tuna neema tuna muujiza wa kuendelea mbele yetu sisi wadhkur fil kitabi Ibrahim na uwatajie ewe bwana mtume rehma na amani zimfikie watajie watu wako katika hii Qur'ani kisa cha nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam Nabii Ibrahim alayhi salam ni abul anbiya'i ni mababa ni baba wa manabii kwa sababu kupitia watoto wake wawili kulizalikana mitume kupitia Ismail kizazi kikaenda pako bwana mtume sallallahu alaihi kupitia kwa Ishaq kizazi kikaenda pako nabii Isa alayhi salam kwa kizazi chake kutokamana na yeye kumezalikana mtume baada mtume baada mtume hiki ndicho cheo chake kupitia kizazi ama dhati yake personality yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsifu katika surati Nahli aya 120 asema inna Ibrahima kana umma kwa hakika nabii Ibrahim alayhisalam alikuwa ni mfano mwema utiifu wake unyenyekevu wake aliyokusimu hakumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habari za Nabii Ibrahim alayhi salam zimeelezwa sehemu mbalimbali katika Al-Qur'anul Karim tena bila kukaririwa kila sehemu ikawa yamzungumza upande ambao haujaguswa katika area yetu nyingine ile mfano suratul baqara ilielezwa habari ya nabii Ibrahim alayhi salam lakini katika ujenzi wa al-Kaaba suratul an'am kana ta'ammuluhu fi an-najmi wal-qamari wash-shams zimeelezwa habari zake lakini katika kuzingatia na kutafakari nyota mwezi jua Surat tauba ilieleza katika akhlaqi yake biannahu awwahun halim Surat Ibrahim ilieleza hibatullahi lahu tumi Mwenyezi Mungu alomtunukia watoto wawili nabii Ishaq na nabii Ismail Suratul Anbiya ileza kisa chake fi tahsimihi al-awthani wa ilqaihi fi an-nar kuvunda kwake masanamu na kutumbukizwa katika moto na watu wake surati Maryam ambao tuko leo na kisa hichi cheleza kisa chake pamoja na babake واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الصديق kwa shadda katika dal ni sifatun mubalaghatun fil ittisafi fil insafi ay huwa albaligh aqsa darajati as-sidq في القول والعمل والإذعان للحق kwa nabii Ibrahim alayhi salam amesifika na sifa ya ukweli lakini si ukweli wa kawaida ukweli ulio mkubwa mno katika kauli katika vitendo katika kunyenyekea kwa haki ndo asiddiq kwa hakika yeye alikuwa ni mkweli mkubwa siddiqan nabiyya annabi annahu munabbiun min janibillahi llahi bilwahyi alishikishiwa wahi na Mwenyezi Mungu akawa kwa wahi ile akiwalingania watu kwa hivyo nabii Ibrahim alayhi salam ni abul anbiya pia innahu kana siddiqan nabiyya na si nabii wa kawaida yeye ni moja katika ulil azmi minar rusuli wale mitume iliyo bora kwa kuvumilia misukosuko katika dawa إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال إذ متعلقة بأذكر وفكر في الكتاب هي إذ يريد يقول kumbuka بيندي udhkur hala da'watihi tueleza kisa chake lakini janib ya da'wa yake nani huyu idh qala ibrahimu liabihi kumbuka pindi nabi ibrahim alayhi salam alipomwambia babake babake nani Qurani hufasiriwa nambari moja aya kwa aya aya moja yasherehesha aya nyingine hakuna aya makamu ya pili huja sunna tatu huja lugha kwa sababu imeshikishwa kwa lugha ya Kiarabu nne masahaba hapa hakikutajiwa babake jina lake itwa nani lakini katika surati al-an'am aya 74 Mwenyezi Mungu asema idh qala ibrahimu li abihi azara aya hii kaeleza jina azar jina hili mufassirina wamegawanyika mara mbili kuna wale wasema huyu azar ni al-ab as-sulbi ni babake wa kumzaa nabi Ibrahim alayhi salam wengine wasema la si babake ni ammi yake hata Kiswahili ammi huitwa baba nani baba mdogo ala kulli hal idh qala li abihi ya abati amwambia kwa kumlingania tena dawa arrafiqa almuqarraba almuyassara alhadiya almurshida amlingania lakini kwa urafiki kwa lengo la kumkurubisha tena kwa ndia sahali nyepesi ya kumwongoza amlingania ya abati hiya ni ya umida kikawaida kwa mpangilio wa Kiarabu alikuwa kwa ya abi ewe babangu lakini ikitumikwa ya abati hii haisemwi illa fil hananiyati almutlaqa isipokuwa ikisemwa kwa sifa hii husema kwa sifa ya kite na huruma ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a kwa nini unaabudu visivyosikia na visivyoona na visivyo kufaa kwa chochote ibara hii haikulekezwa kwa sura ya kulaumu lakini ameirephrase kwa sura ya alistifham kwa sura ya kuuliza tena kuuliza kama mtoto anayemuuliza babake la maqama al-amir al-musta'li hakuuliza kama aliyeko juu mwenye kutoa command itakavyokuwa yeye ni nani ni mtoto kwake yeye kwa hiyo amekuja kwa usulubu wa mtoto kumuuliza mzazi kwa sura ya upole, ya huruma. Lakini ndani yake kwa usulubu almunabbihi mwenye kuzindua lima taabudu kwa nini waabudu hakumwambia usiabudu kwa nini waabudu Nabi Ibrahim alayhi salam wasafa maabuduhu wa huwa sanam babake akiabudu masanamu bi thalathati sifatin salbiyatin azisifu lakini kwa sifa tatu mbovu ya kwanza amwambia ya abati lima taabudu ma la yasma'u kwa nini unaabudu visivyosikia hapa kuna mukarana alinganisha tukasema ni kwa usulubu wa kuuliza lakini swali sohitaji jawabu jawabu liko wazi wewe baba wasikia lakini waabudu kisicho nini sikia sanamu limechongwa gogo fahuwa aqallu kamalan minhu kikawaida mwanadamu akim idolize mtu akimheshimu mtu huwa yule yuko juu yake amemzidi kwa kipaji kwa mali kwa nguvu kwa nini hii ndio maumbile ya mwanadamu yule kutangulia huwekwa mbele hata katika kusikia anayesikia na azar lakini wamfuata nani asiyesikia ilikuwa aula asiyesikia amfuate nani yeye kule kutosikia ni sifa ya ajzi ni kulemewa ni ulemavu kwa hivyo wewe wamwabudu yule aliyelemewa sifa ya pili baada ya kusema lima taabudu ma la yasma'u wala yubsiru gogo sanamu halioni lakini wewe waona kwa hivyo katika kuandamana kibinadamu wakiwa wako watu wawili moja kipofu moja iwaona atakayemshika mwenzake mkono na kumuongoza ndani kipofu mwenye kuona mwenye kuona wewe afaa awe mbele muongoze ni adharama sanamu sifa ya tatu wala yughni anka shay'a ay annahu la yadfa'u anhu burran wala yajlibu anhu nafa'a lisanamu naliabudu halimkingi na madhara yote wala halikuletei manufaa yote ndio tupiga mfano mtu afikwa na balaa afikwa na hatari ashambuliwa na maadui kisha weko rafiki yake karibu ama weko ndugu yake karibu atamba mimi naumia na wewe usimama kama nani kama sanamu bimaana unitetee hukunikinga na madhara hukunisaidia wala yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya kabla tujaingia aya 43 kuna kisa kuhusu masanamu katika kutonufaika kwake kumnufaisha mtu wala kumkinga na madhara wao wenyewe hawezi kujikinga na madhara Sayyid Umar bin Khattab radhiallahu anhu baada ya kusilimu akakumbushana yeye na wenzake zama za ujahilia walitengeneza sanamu kwa tende kafinyanga kutengeneza tende wakawa mwabudu ile sanamu lakini mtengenezo kwa nini kwa tende wakakaa ikafika wakati wana njaa hakuna chakuliwa wakaona hakuna wakula ila nini ile sanamu wa wakaanza kunyafura na baada ya kusilimu wakati akili kwa sisi tuombe yule afikinge na madhara ingekuwa anaweza angejizuia nafsi yake si simle lakini ngalia mwanadamu akilemaa yote haya humpita kwa sababu hakuzingatia na kupima mambo namna yalivyo ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya baada nabii Ibrahim alayhi salam kubainisha kuwa mijisanamu iliyokuwa ikiabudiwa yenyewe imelemaa kidhati haisaidii haidhuru wala hainufaishi kwa hivyo yatosha kuto kuabudiwa ya abati faqala bidina'in binida'in almutawassil almutahabbib amlinganie babati akidhihirisha mapenzi kwake akimbembeleza apate kuregea nyuma amwambia inni qad ja'ani min alilmi hakika mimi imenifikia elimu elimu hii ni ipi arada ibrahimu ilma alwahyi wan-nubuwa elimu hii ni wahyi ndo yaqin ni utume ma lam yatika isiyo kufikia wewe Nabii Ibrahim alayhi salam hakumwambia babake elimu usoijua amwambie elimu isiyo kufikia wewe angemwambia elimu usoijua mtoto amwambia nani baba itakuwa wankose heshima mtoto nilokuzaa mimi na kwa mimi sijui wajua wewe hii ikiwa ni baba wa kawaida lakini Azar alikokuwa si baba wa kawaida Azar alikokuwa na cheo kwa kaumu yake ndiye anayewaongoza katika masala ya kidini ndiye custodian wa masanamu vipi mtu huyo anajichukua ni mjuzi umwombe hujuri hapa idhihirika ule uslubu mzuri unaohitajika kutumika katika da'wa ukifeli uweze kukataliwa au uweze kutokea madhara tutoa mfano wajukuu wa mtume swalla salam al-Hasan wal walimuona mtu mzima atawaza makosa makosa hajui kwa ufupi wakamwona akajua hii ankosa huyo tumrekebishe vipi wakaja akamwambia ammi tutaka uwe hakimu bena mimi na ndugu yangu nani anayetawadha kisawa mmoja katawadha vizuri na mmoja katawadha kombo kombo kama yule mzee yule mzee ikamgonga kamba la anaitawaza vizuri ni huyu huyu atawaza kama mimi nilokosa ngale usulubu ikawa rahisi kukubali ukitumia usulubu mbaya utakuwa kama wanafunzi wawili mmoja kabla hajahitimu akaona ashakuwa shekhe mkubwa mbio ndio tukaambiwa little knowledge is dangerous akaenda katika mahali mji Shekhe mkubwa ndiye anayeswalisha swala ya Ijumaa akifika aona watu Ijumaa wanaingia msikitini kila mmoja na kisu na panya. Oh jamaa mimi najisi jamaa kwanza kusubiri pale pale akaja mbele bana hii nyote azifai ijuma yenu na huyo huyo aliowaambia hivi ankosa eh jamaa ana adabu akitukania shekhe wetu msikitini mwetu mjini mwetu jamaa akampiga kafukuza baada muda mwenzake alisubiri akahitimu akapita njia hiyo kuelekea kwako na vituko asiseme kitu hakusemeki watu na confidence wanakuja Ijumaa kila moja na kitu unafanya baadaye akamfuata yule shekhe kwa sababu wale wote wamsikiza kaona anapoheshimika akaenda nyumbani akamwambia nipitishe kitabu kuhusu hukumu za Ijumaa amwambia yule shekhe kwa raha hivi watu toka mji mwingine wakuja kwangu kusoma kuna rasa akamtolea akamsomea akimsomea kuna mahali atakanaandike bisakinatin waqara wataka watu waende Ijumaa wawe utulivu na upole sasa yule sakina akaitoza sakini kisu na waqar ikawa haina kitoni kitabu chake ikawa wafar farnan fanya akaambia tu bebeni kisu na yule ndo akajua ah, kumbe huyu maskini sasa hivi akaambia kini hapa kitabu chako tofauti na kitabu changu akamtolea kitabu chake mi kitabu changu kinaandikwa bisakinatin waqara kwa utulivu na kwa ndio ile shekhe ya kliki kliki kwa mimi ninakosa ndo mkumbuka yule akasema eh alipita mmoja hapa na fujo tukamuelewa vibaya na akatunyosulumu akatutukana ikabidi arekebishe kwa ni muhimu sana katika kuwekana sawa kwa usulubu mzuri ndio Nabii Ibrahim alayhi salam amwambia babake ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tika elimu isiyokufikia wewe fattabi'ni basi nifuate ay faqbal minni nasihati kubali nasaha yangu ahdika siratan sawiya nitakuongoza njia sawiya almustawi alladhi la iwaja fihi nitakuongoza njia iliyonyoka isiyo kwenda kombo anaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين